حدیث شست و پنجم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که امام آمین گفت شما نیز آمین بگویید در این حدیث جناب رسول الله ما و شما را ها را فرمان می دهد که وقتی که امام سوره فاتحه سوره الحم را می خواند ولدالین می گوید بعد از ولدالین آمین می گوید شما هم همراه امام آمین بگویید این حدیث از کتاب صحیح بخاری